Então manda aí, então manda aí. Já foi já. já é fiote? Eu ando muito esquecido, tô com a amnésia braba. Eu ando muito esquecido, tô com a amnésia braba. Eu falei que te amava, te amava, te amava, te amava. Te amava? ah. Falei nada, que tu ia ser minha namorada. Ah, falei nada se falei, ah. peço desculpa, vai, não fica chateada. Se ah. falei, ah. peço desculpa, é tudo culpa da cachaça. Só lembro de tu sentando gostoso na minha Só lembro de tu sentando gostoso na minha Só lembro de tu sentando Já eu falo mais alto, mais alto Só lembro de tu sento, sento, sento, sento, sentando Só lembro de tu sento, sento, sento, sento, sentando Só lembro de tu sentando gostoso na minha vó. Na minha vó. Na minha vó. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Eu ando muito esquecido. Tô com a amnésia braba. Eu ando muito esquecido. Tô com a amnésia braba. Eu falei que te amava. Te amava, te amava, te amava. Te amava. Ha, ha. Falei nada que tu ia ser minha namorada. Ha. Falei nada. Se falei, peço desculpa. Vai, não fica chateada. Se falei, peço desculpa. É tudo culpa da cachaça. Só lembro de tu sentando gostoso na minha Só lembro de tu sentando gostoso na minha Só lembro de tu sentando Eu falo mais alto, mais ah, alto ah. Só lembro de tu sento, sento, sento, sento, sentando Só lembro de tu sento, sento, ah, sento, sento, sentando Só lembro de tu sentando gostoso na minha Na minha Na minha Na minha